بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته باب فضل الكبير حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن ابي صخر عن ابي قسيط عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد چل هشتمین درس از درس های صحیح ادب مفرد صد و چهل و مین باب از ابواب صحیح ادب مفرد امام بخاری رحمه الله و اسکنه و فسیح جناته باب فضل الكبیر مکانات جایگاه شخص بزرگ در قوم خصوصا اونهایی که مسنن اونهایی که سنی ازشون رفته کن وجاهتشون اون مکانتشون جایگاهشون حفظ بشه از اون احترام تقدیر اجلال اکرام نسبت به اونها داشته باشیم و حق اون زحمت هایی که کشیدن پاس بداریم خصوصا اگر پدر و مادر ما باشن و به گردن ما حق داشته باشن از باب اولا حق احترام و تقدیر رو دارن برگردن ما دویست و هفتاد و یکمین حدیث حدیث ابو هریره رضی الله عنه و غفر الله له و لامه از رسول الله صلی الله علیه و سلم که میفرمایند من لم یرحم صغیرنا قبلا این حدیث رو داشتیم کسی که رحم نکنه به اونهایی که کم سن و سالن بچن مثل اون حدیثی که داشتیم که اون صحابی گفت که رسول الله من اونها رو نبوسیدم بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش میگه که چیکار کنم با قلبت اگر رحمت از قلبت الله گرفته و رحمتی در قلبت نیست بوسیدن بچه سقی بچه کوچک و بچه کم سن و سال نشانه لطفه نشانه مهربانیه و رحمتی هست که الله در قلب مؤمن گذاشته این نشانه رحمته نشانه مهربانیه بچه ای که کوچیکه بهش محبت میشه و این نوعی از محبته نوعی از محبت بوسیدن بچه نوعی بچه کوچک نباید تو سری بهش بزنی نباید ای و بغضی بارش بیاری کدورت نسبت به این داشته باشه نسبت به اون داشته باشه کسی بهت زد میزنی زیر گوششا از همون اول ابتدا بچگی انتقام و کتک زدن و خشونت یادش میری تربیت نادرسته بچت مهربانی یاد بده محبت یاد بده گذشت یاد بده بخشش یاد بده از حق خودش دفاع بکنه ولی نه با کتک زدن نه, با انتقام گرفتن نه با سنگ پرد کردن بچه کوچیک نمیدونه وقتی که تو بهش میگی از حق خود دفاع کن سنگ برمیداره میزنه چشم طرفو کور میکنه خب رسول الله صلی الله علیه و کرده بچه کوچک سنگ پرت نکنه کسی سنگ به طرف کسی پرت نکنه چون رسول الله صلی الله سنگ چیکار میکنه چشو کور میکنه در پنجره مردم خورد میکنه منفعتی که نداره سودی که بد نداره یا کتک زدن و سیلی زدن از صورت رسول الله صلی الله میکنه اینا خشونته اسلام دین خشونت نیست دین تندی نیست جهاد برای اعلای کلمه توحیده جهاد برای نهی از منکره اون جهاد وقتی که با دشمن روبرو میشیم اونها ایستادگی میکنن در مقابل دین الهی اون مسئله فرق میکنه ولیکن اصل در دین ما چیه لطف مهربانی رحمت خصوصا اینجا که توصیه شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم به اونهایی که کم سن و سالن باشون با مهربانی رفتار کنی مهربان باش این گفتم به نظر شما این مهربانی بود این مهربانیه یا خشونته چقدر گفتم نکن این مهربانی نیست این لطف نیست این خشونت من لم يرحم صغيرنا کنید الا این حدیث وعید توشه وعید توشه عقوبت توشه این حدیث اگر بچه کوچک را با مهربانی باش رفتار نکردی و یعرف حق کبیرنا و احترام و اجلال بزرگتر را پاس نداشتی نگه نداشتی حق بزرگتر از اون احترام و تقدیر از اون وقار و شخصیت جایگاهی که منزلتی که درش هست اون جایگاه را براش حفظ نکردی فلیس منا از ما نیست از ما نیست از ما مسلمان ها نیست المرء مع من احب یادت باشه شخص با اون کسی که دوستش داره تو دیگه با رسول الله صلی نخواهی بود این توفیق رو پیدا نمیکنی که با رسول الله صلی و اصحاب و یاران باشی از اونها نیستی با این کارت ظاهر امکار کوچیکیه چیزی نیست من چیزی نگفتم گفتم بشین گفتم نکن ظاهر امر چیزی نیست ولی مخالفتش با شریعت و دستورات رسول الله شدید یا نه سخته و این مبالغه در نکوهشه وقتی که بهت میگه فلیس من از ما نیست از ما مؤمنان نیست حالا بعضیا گفتن از عمل ما و راه روش ما نیست این کار حالا تعویلات علما داشتن سفیان سوری میگه که این نصوص رو تعویل نکنید تا اون سنگینی و اون محکمی و غلظت توش باشه که شخص به خودش اجازه نده که این کار رو انجام بده از ما نیست یعنی از ما مسلمان نیست یعنی مؤمن نیست درست اهل سنت در برداشت از این احادیث اومدن تبیین کردن که مقصود و مراد سلب اصل ایمان نیست چون ها گناهان کبیره هست شرک اکبر نیست قبلا شرحش دادیم ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء الله شرک اکبر را نمیبخشه ولی مادون اون اعمالی که کبیرن گناهان کبیرن مادون شرک اکبره الله برای کسی که بخواد میبخشه پس اینها چون گناهن اینجا نفی اصل ایمان نیست بلکه کمال ایمانه از این اشخاص نفی اصل ایمان نیست بلکه کمال ایمانه قبلا یاد کردیم اون چیزی که دلالت میده از قرآن فرموده الله جل و علا ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا مستفین از بندگان الله مؤمنين کسانی در حق خودشون ظلم میکنن کسانی حق و ایمانشون رو به جا میارن مقتصدن و کسانی دیگر در خوبی ها پیشه میگیرن و منهم سابق بالخيرات در خوبی ها سبقت میگیرن خب سه تا رتبه داریم پس کسانی که اصل ایمان رو دارن ولی که دوچار ظلم شدن اشتباه شدن و کسان دیگر اکتفا کردن به اون ایمانشون و کسان دیگر افزودن بر اون ایمانشون از اون افعال نیک این ستا رتبه داریم کمال مستحب کمال واجب و اصل ایمان همچنین فرمودی الله جل و علا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا اعراب گفتن ما ایمان آوردیم الله میگه نه شما ایمان نیاوردید مؤمن نشدید بلکه شما مسلمانیت اسلام چیه ظاهر گرفتن اسلام ظاهر گرفتنه و ایمان باطنه چنانچه در حدیث جبرئیل داریم که اومد زانی به زانی رسول الله صلی نشست و پرسید اسلام چیه گفت شهادته نماز روزه حج زکات گفت که ایمان چیه قال انت من بالله و ملائکته و کتبه و رسله و یوم الاخر و قدر شر خیری و شر اعمال باطنی رو گفت قلبی رو گفت این ایمانه که سبب بشه تو پایبند بر شریعت الهی بشی از الله بترسی که این ایمان کمال ایمان با علم به وجود میاد اعراب چون در جلسات علم نمی نشستن از این کمال ایمان محروم می شدن و شده بودن بخاطر خاطر همین الله جل و علا میگه قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا شما مسلمان شدید ننشستید که ایمانتون پرورش بیابه ایمانتون پرورده بشه در اون قلبتون و بزرگ بشه دنبال پرورش اون ایمانتون نبودید شما مسلمونید پس اینجا نفی ایمان نفی اصل ایمان نیست بلکه نفی چیه کمال ایمان ایمانت خدش دار میشه فمنهم ظالمون لنفسه این ظلم در حق خودت این ظلم در حق خودت جایی مثل اینجا نفی شده شخص از اینکه از جمله مؤمنین باشه جایی خود ایمان از طرف نفی میشه لا یزنی زنی حین یزنی و هو مؤمن در حین زنا اون شخصی که زنا میکنه مؤمن نیست و نفی اصل ایمان نیست کمال کمال ایمانه چون اگر نفی اصل ایمان بود باید از باب ردت گردنشو میزنن ولی سنگسار میشه حدش حد ردت نیست بلکه چیه؟ چلاقه یا رجم سنگسارمه که تابان اون گناهش رو در این دنیا پس بده و روز قیامت بیاد و گناهی به گردن نداشته باشه گناهش پاک بشه مثل اون زن صحابی قامدیه که توبه کرده بود و سنگسار شد و رسول الله صلی الله علیه و مژده داده بود به قبول توبش خب این یکی از راه های اهل سنت در تفسیر این احادیثی که نفی ایمان درش اومده پس این نکوهش این توبیخ از رسول الله صلی الله علیه و سلم و مبارقه در توبیخ با این فرمودش که از ما نیست اون کسی که مهربان نباشه با کم سن و سالها و احترام و تقدیر بزرگترا را نگه نداره قال المؤلف رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جريج عن عبيد الله بن عامر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا وفي لفظ ويوقر كبيرنا فليس منا دویست و هفتاد حديث از حدیث صحیح در مفرد من بخاری رحمه الله و غفر له حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص که از رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم نقل میکنه که میگوید رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن من لم يرحم صغیرنا همونطور که در حدیث قبلی داشتیم کسی که با اونهایی که کم سن و سالن با مهربانی با لطف و رحمت رفتار نکنن و یعرف حق کبیرنا و در روایتی و یوقر کبیرنا کسی که احترام و تقدیر و توقیر داشتی اون شخص بزرگ اون شخصی که سن و سالی ازش رفته کسی که بزرگی اون شخصی که سن و سالی ازش رفته را نگه نداره فلیس منا از ما نیست از ما نیست چنانچه در حدیث قبلی داشتیم این بازم یک توبیخ سختیه بر کسانی که رعایت نمیکنن در تعاملشون با اونهایی که بزرگ سالن سنی ازشون رفته و بزرگتر از اونها هستن و کسانی که نسبت به اونهایی که کوچکتر از خودشون با احترام و با مهربانی رفتار نمیکنن اینا آدابه که رسول الله صلی الله علیه وسلم یادمون میدن قال المؤلف رحمه الله حدثنا عبدة عن, عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا ويرحم صغيرنا وحدثنا محمود قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا الوليد بن جميل عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابي امامه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا دویست و هفتاد و سومین حدیث از حدیث صحیح آدم مفرد حدیث ابو ممیر رضی الله عنه که میگه رسول الله صلی الله علیه و فرمودن من لم یرحم صغيرنا مثل حدیث قبلی دو تا حدیث قبلی کسی که مهربان نباشه با اونایی که کم سن سالن بچن با اونها با رحمت و لطف برخورد نکنه رفتار نکنه و بزرگتر را توقیر نکنه یجل کبیر اجلال اکرام توقیر احترام اینا به یک معنا میان این عظمت جایگاه بزرگی اون شخص حفظ بشه پاس داشته بشه اون جایگاه شخصی که بزرگ ساله و بزرگتر از ماست فلیس من از ما کسی که این حقوق را پایمال بکنه از ما نیست قال المؤلف رحمه الله باب اجلال الكبير حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عوف عن زياد بن مخراق قال قال ابو كنانه عن الاشعري رضي الله عنه قال ان من اجلال الله اكرام ذي الشيبه المسلم وحامل القران غير الغالي فيه ولا الجافي عنه و اکرام ذی السلطان المقسط 144 مين باب از باب صحیح ادب مفرد ما بخیر رحمه الله باب اجلال الكبير اجلال گفتیم توقیر احترام بزرگ بزرگسال و کسی که سنی ازش رفته 274 مين حدیث حدیث ابو موسی اشعری رضی الله عنه که میگوید ان من اجلال الله این حدیث هم حکم مرفوع رو داره این اثر حکم مرفوع رو داره سخنی نیست که از باب اجتهاد گفته بشه إن من إجلال الله إكرام إكرام ذي الشيبة المسلم از توقير وتعزيم الله جل وعلا إكرام ونكسي اون کسی هست که سن و سالی ازش شده ذي الشيبة ريشاش سفيد شده ومسلمانه از توقير الله جل وعلا علا اون نوح عليه السلام نكوهش ميكون قومش ما لكم لا ترجون لله وقارا شرب الله تون شخصیت و جایگاه و مقام نمیدید حرفش رو اینطوری دارید زیر پاتون میذارید پایمالش میکنید اون حقوق که به گردنتون گذاشته چرا اینقدر بیتوجهید به تو، به حرفاش سخناش ما لکم لا ترجون لله وقارا از توقیر الله جل و علا و بزرگ داشتیش و اجلالش و حفظ عظمتش عظمت الله از حفظ اون عظمت حفظ چیه؟ بزرگی و بزرگ داشتی اون ریش سفیدی که سن و سالی ازش رفته و مسلمانه حرمت بزرگیشو نگهدار حق به گردنت داره نگو پدرم نیست نگو نمیدونم فلان حالا میخواد پدر خانومت باشه میخواد عمود باشه میخواد دایید باشه هر کسی میخواد باشه چه نسبتی بهت داشته باشه چه نسبتی هم بهت نداشته باشه احترام و تقدیر اون شخصی که سن و سالی ازش رفته احترام و تقدیرشو نگه دار این اولین کسی که حق به گردنت داره حقی که الله به گردن گذاشته لازمش این نیست که پول به داده باشه یا تو را بزرگ کرده باشه نه حقی که الله به گردنت گذاشته که احترامش رو حفظ بکنی از احترام و تقدیر الله جل و علا احترام و تقدیر بزرگه کسی که سنی ازش رفته و همچنین حامل قرآن حامل قرآن کسی که قرآن در سینه داره لازم این نیست که حافظ قرآن باشه کسی که اهل قرآنه حالا با حفظش با فهمش با تفسیرش با درکش با تجویدش کسی که اهل قرآنه یعنی حامل قرآن اهل قرآنه نه هر اهل قرآنی اهل قرآن دونو داریم اهل قرآن داریم غالی و غیر غالی غالی کسی که غلوف میکنه مثل خوارج تکفیر میکنن ظاهر قرآن را میگیرن بدون اینکه رجوع بکنن به فهم صحابه و من لم يحكم بما انزل الله فلك هم الكافرون کافرن پدرش تکفیر میکنه مادرش و اهل علم و هیچ کسی رو راه نمیکنه اینها علمای درباری ان طاغوتن علما را یه طرف تکفیر میکنه نمیدونم حکام را یه طرف تکفیر میکنه کسی را راه نمیکنه حافظ قرآن باشه مدرک دکترا داشته باشه هر کاری میخواد باشه این حامل قرآن غالیه اون کسی که غلوف میکنه چه در باب تکفیر و چه در باب تحریف نصوص چه در باب شکاکی کردن در قرآن آیات صفات رو نفی میکنه میگه نه این آیات تجسیم میاره شکاکه شکش سبب شده به اینجا برسه چون اساس مذهب متکلمین شکه میگه اول الله باید در شک بکنی که هست یا نیست و به طریقه ارسطو باید الله رو ثابت بکنی به طریقه حدوث و قدم باید شک بکنی که الله هست و چطور به وجود اومده کی قدیمه و کی حادثه و این حادث چیه و چه ضوابطی داره و الی آخر این چیه این غلوه الله ما رو مکلف نکرده ابراهیم علیه السلام چی میگه میگه اف الله شک میگه شکی در الله شکی هست مگه درش نه شکی نیست این چیز بدیهی امر فطریه فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله هر نفسی هر فطرتی پاکی حب خدا و حب الله جل و و دینداری درش هست هر نفسی و اذ اخذ ربك من بنی آدم من ظهور و وشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلا شهدنا الله در عالم ذر گواه گرفته است همه انسان ها بر وحدانیتش این امر فطریه اون زندیقی که این فطرتش رو انکار میکنه داره الحاد میکنه حق را میدونه انکارش میکنه پس حامل قرآنی که ادعا داره قرآن را قبول داره ولی درش غلو میکنه با شک با تردید با ریاکاری با غلو در تجوید بعض از علما گفتن و سرعت خونی سریع خونی انگار که دوزی پشت سرش داره میدوه خصوصا در نمازهای تراویح و تهجد میبینیم به نظر شما این حامل قرآنه به نظر شما این اهل قرآنه غیر الغالی فی ولا الجافی عن ولا الجافی عن جافی عن جفا جفای قرآن معاهده نکردنشه نخوندنشه تلاوت نکردنشه دنبال تفسیر نبودنشه بعد دوری از قرآن از توقیر الله جل و علا توقیر ساله از توقیر الله جل و علا توقیر قرآنشه توقیر ما لکم لا ترجون لله وقاره اونجا اولی توقیر امرشه به دستور داده بزرگ سال را احترام و بزرگ داشتیش و توقیرش و نگهداری اونجا احترام امرش اینجا احترام سخنش احترامشو نگه دار حرمتشو نگه دار اگر الله رو دوست داری اگر الله رو عظیم میبینی بزرگ میبینی بزرگ میپنداری حق این قرآن را پاس بدار حفظ کن دنبالش باش چی بیاد گفته الله جل و علا چی ازت خواسته اذا الشمس كورت و اذا النجوم انكدرت یعنی چی دنبالش بودی چه معنایی داره یا ایها المدثر قم فانذر چیه یا ایها المزمل چیه معناش شب سنت تبارک بخونی تبارک معناش چیه تبارک الذی بیده الملك وهو على كل شيء قدير معناش چیه یعنی چی بیده الملك و اکرام ذ السلطان المقصد اولی سوال بعد یعنی احترام به اوامر الهی و احترام به اون دستوراتی که داده از جمله احترام به سخنان الهی احترام به اون فعل الله جل و علا حاکم رو کی تعیین میکنه الله جل و علا بیاده الملک ملک از آن الله به کسی بخواد میده به کسی میخواد نمیده حاکم عادل مسلمان حق به گردنت داره باید احترام و توقیرش نگه داری نداشتی تو اعتراض داری بر فعل الله جل و علا بر اینکه اون رو انتخاب کرده بر تو باشه اینها حرمت ها هست که باید نگه داشته باشه و اینا ادب و رفتار در تعامل که یادمون دادن اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که این از رسول الله صلی الله علیه و سلم آموخته اند از خودشون نمیگن این چنین اند از رسول الله صلی الله علیه و سلم و بر اون تربیت شدن ما هم خودمون رو وظیفه داریم این تربیت بکنیم حالا اگر حاکم مقصد و عادل نبود یعنی احترامش رو نگه نداریم یعنی اون توقیر و اون حفظ اون جایگاهش نکنیم نه اینا از حقوق واجبه از فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم چی داریم در فتح مکه اون زمانی که ابوبکر صدیق پدرش رو خواست بیاره نزد رسول الله صلی الله علیه و چی گفت که من باید میرفتم درسته حتی اگر مشرکه احترام و جایگاه اون شخصی که مسن سنی ازش رفته باید حفظ بشه حفظ بشه این وظیفه ماست بزرگ باید احترامش نگه داری نگاه کنید و شیبت المسلم شما اینطوری برداشت نکنید که فقط این حرمته فقط برای شخص مسلمانه یعنی این مقید شده این احترام و اجلال فقط برای اون شخص مسلمان نه احترام و تقدیر بزرگسال هست چنانچه در احادیث قبلی داشتیم ولیکن اینجا یک خصوصیتی هست یعنی یک وجه خاصیه احترام تقدیر به خاطر اون ایمانی که در قلبشه یعنی این کار رو تو از باب تعبد انجام میدی و محتسب اجری و پاداشی هرچه که اونجا اون احترام جای خودش هست احترام بزرگسال به جای خودش هست ولی که اینجا یک قدم جلوتره یک مسئله یک پله جلوتره و بیشتره مثل الان اینجا ز سلطان المقصد سلطان مقصد عادله خب این باید احترامش بذاریم یعنی مفهوم مخالف شما برداشت میکنی اگر مقصد نبود یعنی احترامش نکنیم نه هر جایی به مفهوم مخالف عمل نمیشه هر جایی به مفهوم مخالفش عمل نمیشه الله این بحث طولانیه بحث اصولیه قال المؤلف رحمه الله باب يبدا الكبير بالكلام والسؤال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الانصار عن رافع بن خديج رضي الله عنه وسهل بن ابي حثمه رضي الله عنه انهما حدثا او حدثاه ان عبد الله بن سهل ومحيصه بن مسعود اتيا خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم فبدا عبد الرحمن وكان أصغر القوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى قال يحيى ليلي الكلام الأكبر فتكلموا في امر صاحبهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم استحقوا قتيلكم او قال صاحبكم بايمان خمسين منكم قالوا يا رسول الله امر لم نره قال فتبرئكم يهود بايمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار ففداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله قال سهل فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فركضتني برجلها 140 و پنجمین باب از باب صحیح در مفرد امام بخاری رحمه الله باب یبدأ الكبیر بالکلام سوال جایی مجلسی اگر بزرگی بود اون بزرگتر صحبت میکنه بزرگتر صحبت میکنه این آدابه 275 پنجمین حدیث حدیث رافع بن خدیج و سهل بن نبی حثمه هر دوتا دارن روایت میکنن میگن که عبدالله ابن سهل ابن زید و محیص ابن مسعود ابن زید پسرمون عبدالله ابن سهل ابن زید و محیص ابن مسعود ابن زید اینا دو نفر با هم میرن به خیبر اتیا خیبر فتفرقا فی النخیل میرن با هم در نخلستانی در خیبر عبدالله کشته میشه فقتل عبدالله ابن سهل فجاء عبدالرحمن ابن سهل لکه عبدالرحمن اونجا نبود بعد عبدالرحمن ابن سهل برادر عبدالله میاد فجاء عبد الرحمن بن سهل و ومحيصة و مسعود ابن مسعود پسرموهای عبدالله وعبد الرحمن بن سهل میان همراه با محیصه و محویصه نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفتن که این چنین شده عبد الرحمن میکنه به صحبت کردن و کوچکتر از بقیه بوده میاد شروع میکنه که بله یهودان که برادرمو کشتن رسول الله صلی الله وسلم وقتی که میاد سخن بگه عبدالرحمن برادر عبدالله ابن سهل که کشته شده صاحب خونه دیگه باید صاحب خون صحبت بکنه در اصل ولیه باید بیاد صحبت بکنه ولی دم ولی که اینجا بزرگتر قوم بوده رسول الله صلی به احترام اون دو تا بزرگتر ازش از الهاد سنی محیسه و حویسه قال کبر الکبرا کبر یعنی اول از بزرگتر شروع کن بزار بزرگتر شروع کنه الکبرا بزرگتر دستور بهش میده یعنی که کبر یعنی بزار بزرگتر صحبت بکنه اول بزرگتر قال يحيى لي الكلام الاكبر یعنی مقصد پیامبر صلی الله علیه این بود که اول بزرگتر صحبت بکنه و در روایتی الكبرى الكبرى الكبرى الكبرى یعنی بزرگتر بزرگتر اول بزرگتر صحبت بکنه فتكلموا في امر صاحبهم اومدن صحبت کرد در شأن اون قتیل عبدالله که کشته شده رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که خب شما اگر تقاضای دیه رو دارید یا قصاص رو دارید 50 تا شاهد بیارید که یهود کشتن الله شما گواه بیارید چون کسی ندیده 50 نفر بیان قسم بخورن 50 نفر بیان قسم بخورن شاهدی نیست چون اگه شاهد بود که مسئله فرق چون اصل بر چیه علی المدعی البینه اصل بر اینی که منی که مدعیم باید بینه داشته باشم دلیل مدرک داشته باشم و علی المدعی علیه الیمین اون شخصی که محکومه باید قسم بخوره حالا قسم در صورتی که میخوره که من بینه نداشته باشم رسول الله صلی الله علیه و در منازعه در این فیصله دادن در این قضیه میگه چون شاهدی نیست پس 50 نفر بیان قسم بخورن گفتن یا رسول الله علیه الصلاه و السلام امر لم نره مثلا که ندیدیم یعنی کسی نبوده که اونجا ببینه یعنی قال فتبرئكم يهود بايمان 50 من پس یهود میان قسم بخورن 50 نفر از اونا گفتن یا رسول الله اونا که کفارن چطور قسم اونها را قبول کنیم نمیشه میگه ففداهم اینجا روایتی که خونده شد نزد من فواداهم. فوداهم رسول الله صلی الله علیه و من قبله یعنی دیر رسول الله از خودش پرداخت کرد از شتران صدقه از بیت المال صد تا شطور به عبدالرحمن بن سهل که ولی دمه میده بعد سهل میگه راوی حدیث سهل بن نبی حثمه میگه منم اون شطوران را دیدم میگه رفتم تو اون استبلی که اون شطورا درش نگهداری میشن فدرکت ناقه من, من تلك الابل فدخلت مربدا لهم فركضتني برجلها یک از اون شطوران لگدم زد این میخواد دقت در حفظ اون واقعه و اون حفظ اون حدیث و روایتی که شنیده را بهمون به برسونه که یعنی من شنیدم و و این قضیه رو درک کردم از درسایی که در این حدیث و روایت هست این که رسول الله صلی الله علیه و سلم جلو فتنه ها را میگرفت حتی در مقابل دشمن دشمنه یهوده ولی با اینجور رسول الله صلی الله علیه و سلم دیه را از طرف خودش میده به اینها به خاطر که فتنه رو بخوابونه فتنه رو میخواد بخوابونه قتل و کشتار نشه بین مسلمان ها و بین یهود با وجود که عداوت دشمنی یهود سریح بود ولی رسول الله صلی الله علیه و عادله نمیخواد به ظلم کسی را بکشه یهود مدرکی نداره روی اینکه اونها اومدن ترورش کردن دلیلی نداره شاهدی نداره چون شاهدی نیست گواهی نیست نمیتونه یقه کسی را بگیره و اینها هم خونشون به جوش اومده دنبال قصاصن دنبال دیان رسول الله صلی الله علیه و میاد صلح میکنه اینها رو راضی میکنه با دادن 100 تا شطور این 100 تا شطور رو بگیرید تا فتنه بقابه این دلالت بر چی میده رحمت و مهربانی و شفقت رسول الله صلی الله علیه و سلم نه در حق امت اسلام حتی بر ملت ها و امت های دیگر اینجاست مسلمان ها میتونستن از بیخ اونها رو نابود بکنن یهود را با خاک یکسان بکنن ولی رسول الله صلی الله علیه و مهلتشون میداد همونطور که در شأن بنی قریزه و خیبر مهلت دادنشون و فرصت دادنشون برای اجلاشون در تفسیر داشتیم اینا ها هست که ما از این حد احادیث میگیریم هرچند که اون چیزی که امام بخاری برداشت میکنه بحث سخن گفتن بزرگتر در یک مجلس و احترام و تقدیر بزرگتر را نگه داشتن ولی خب درسای دیگر هم در این حدیث هست که زیاده به همین قد اکتفا میکنیم قال المؤلف رحمه الله باب اذا لم يتكلم الكبير هل للاصغر ان يتكلم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبروني بشجره مثلها مثل المسلم تؤتي اكلها كل حين باذن ربها لا تحت ورقها فوقع في نفس النخله فكرهت ان اتكلم وثم ابو بكر وعمر رضي الله عنهما فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخله فلما خرجت مع ابي قلت يا ابت وقع في نفس النخله قال ما منعك ان تقولها لو كنت قلتها كان احب الي من كذا وكذا قال ما منعني الا لم ارك ولا ابا بكر تكلمت ما فكرهت 146 مین باب از باب صحیح مفرد باب اذا لم يتكلم الكبير اگر بزرگتر صحبت نکرد حالا کوچکتر صحبت بکنه یا نکنه در مجلس بزرگترها هستن کوچکترها صحبت بکنن یا نه 276 مین حدیث حدیث عبدالله بن عمر رضی الله عنهما میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال پرسیدن صحابه جمع شده بودن سوال پرسیدن اخبرونی به شجره مثلها مثل المسلمی درختی بگید که مشابه مسلمانه مثل مسلمانه درختی مثل مسلمانه تؤتی اکلها کل حین اذن ربها هر از گاهی ثمر میده شما هم از سمرش میخورید اون وقتی که الله بخواد از اون وقتی که سمر میده اون لقاحش بیرون میاد ایوارش سفیده خورده میشه تا اون وقتی که سیاه و خرما و خوش میشه همش خوردنیه درسته سمرش همیشه خوردنیه هر قطعه از اون نخل سودمنده ازش بهره میبری چه از اون شاخ و برگش چه از اون هستش همه چیز اون درخت سودمنده بعد رسول الله صلی الله علیه و یک تقریب ذهنی ایجاد میکنه میگه اون درختم از وصفش اینه که برگش نمیریزه برگش خشک نمیشه چون درختها برگاش ریخته میشه خصوصا در پاییس. این درخت برگش نمیریزه لا تحط ورقها ای لا تسقط فوقع عبدالله بن عمر میگه رضی الله عنهما میگه فوقع فی نفسی النخله تو دل من اومد که این درخت نخله فکرهت انا اتکلم اینجا نتونستم بگم و صحبت بکنم به خاطر اینکه بزرگترا بودن حالا ثم ابو بکر و عمر رضی الله عنهما اونجا در اون مجلس ابو بکر و عمر بودن ثم یعنی آنجا ابو بکر و عمر که بزرگتر از من بودن اونجا بودن به احترام اونها کراهتم شد که سخن بگم نتونستم سخن بگم یعنی نکنید از زشتی سخن گفتن یک بچه در مجلس بزرگترها داره صحبت میکنه زشته یعنی منم بر خودم زشت شمردم بزرگترها هستم من که کوچکترم صحبت بکنم این ادب تربیت کوچک بود در اون قوم نسبت به بزرگترها احترام سبب شد که حرف نزنه با وجود که بقیه حرف نزدن حالا میاد که پدرش عمر بن خطاب روش انکار میکنه ای کاش که میگفت یعنی حرف میزدی میگه فلما لم يتكلم یعنی وقتی که دیت ابوبکر عمر حرف نمیزنن قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخله اون درخت نخله میگه فلما خرجت مع ابي وقتی که بیرون اومدیم با پدرم قلت يا ابتي اي پدر وقع في نفس النخله من تو وما اومد که نخله قال ما منعك ان تقولها چه چیز مانع شد که نگی لو كنت قلتها كان احب الي من كذا و كذا اگر میگفتی پس من محبوبتر بود از این و این این یعنی منظورش اینه که از اون چیزی که در این است برام عزیزتر بود اون وجاهتت اون نجابتت در اینجا و پاسخگویید میگه ارزشش از مال دنیا برام بیشتر بود این مقصود عمر رضی الله عنه لو كنت قلت كان احب الی من كذا و یعنی اون سرور و خوشحالی که در دل من ایجاد میکردی از مال دنیا برام با ارزشتر بود ارزشمندتر بود عبدالله بن عمر میگه ما منعني الا لم اراك ولا ابا بكر تكلمتما یعنی چیزی که سبب شده من اونجا صحبت نکنم جز این نبود که تو بکر صدیق حرف و سخن نگفتید بزرگتر از من بودید اون جایگاهتون میگه اینجا بود که من نتونستم صحبت بکنم نووی رحم الله اینجا میگه در این حدیث فوایدی هست از جمله اینه که عالم یک مسئله ای را از باب لغز مطرح بکنه تا از باب کنجکاوی شاگردین جواب بدن از اونها کار بکشه اونها را تمرین بده بر مسائل علمی بحث اهمیت دادن فکر زدن و جایگاهش در شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم به اونها تمرین میداد که فکر بزنن از جمله های این حدیث مثال ها هست و تقریب ذهنیه تا انسان مسائل را بیشتر درک بکنه و همچنین احترام توقیر بزرگترا و قیاس و الی آخر از مسائل دیگری که توی این حدیث هست همچنین اینکه شاید عالمی یک مسئله ندونه شاگردانش بهتر از او بدانن یک چیزی پنهان ببونه بر عالمی کوچکتر بدانه عبدالله بن عمر دونست ولی ابوبکر عمر رضی الله عنهما که بزرگتر بودن ندونستن عیب نیست که عالمی ندونه چنانچه الله جل و علا قصه داوود و سلیمان داوود پدر سلیمانه در اون مسئله ای که اختلافی که پیش اومده بود با اون چوپان راعی وقتی که اومده بود برای قضاوت داوود نمیتونه قضاوت بکنه قضاوتش اشتباه بود چون الله گفته قضاوتش اشتباهه از کجا فهمیدیم چون الله جل و علا گفت ففهمناها سلیمان سلیمان را فهمیدیم یعنی اینجا اون فهم و درک سلیمان برخوردار شد از اون فهم درکی که داوود را نفهماندیم داوود نفهمید سلیمان ولی فهمید علیهم الصلاة و السلام بزرگتر شاید نفهمه و کوچکتر از اون شاید بفهمه چنانچه اینجا هم داشتیم عبدالله بن عمر فهمید ولی پدرش نفهمید از درسایی که میتونیم بگیریم اینه که علم فضل الهیه علم یک استعداد الهیه که الله به اون کسی که بخواد میده روزیه رزقه و برای رسیدن به رزق روزی انسان باید تلاش بکنه و همچنین مصاحبت فرزند با پدر اینجا در این مجلس ابوبکر و عمر بودن و عبدالله بن عمر عمر رضی الله عنه این بچهش این بچه نجیبش این بچه ای که حافظ احادیث رسول الله صلی الله علیه و برای امت بود با خودش همراهی میداد تا بیاد اون احادیث را بشنوه و برای من و شما نقل بکنه پدره این پدر دلسوزه این پدر مهربانه این پدر آینده نگره که به بچهش و فرزندش اهمیت میده و در حلقات علم اونها رو مشارکت میده تا اینکه از علم و فضیلت علم بهره ببرن در روایت یک از مسائل نکته ظریفی هست که علما اشاره کردن و اونم اینکه تمرینات رسول الله صلی الله علیه و آله به اصحاب و یاران برای این بود که مقلد نباشند. مسئله میداد که اون مسئله رو حل بکنن ازشون کار میکشید اجتهاد بکنن در اجتهاد رو باز گذاشته بود ظلم در اینکه انسان در اجتهاد را ببنده و مغزها قف بشن و مقلد بشن کورکورانه از یک کسی پیروی بکنن دین ما دین پیرویه دین سلاله دین فهمه و دین درک و این را رسول الله صلی الله علیه و اصحابش رو روی اون تربیت میکرده این یکی از درس‌های مهمه روایت حالا درس زیاده که علما پیرامون حدیث گفتن اون چیزی که مهمه در این حدیث احترام و توقیر بزرگتره و ادب ادب جز خیر و خوبی چیز دیگه به همراه نداره قال المؤلف رحمه الله باب تسويد الأكابر حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن قتادة سمعت مطرفا عن حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه رضي الله عنه أوصى عند موته بنيه فقال اتقوا الله وسودوا أب أكبركم فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم وعليكم بالمال واصطناعه فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم واياكم ومساله الناس فانها من اخر كسب الرجل واذا مت فلا تنوحوا فانه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا مت فادفنوني بارض لا يشعر بدفني بكر بن وائل فاني كنت اغافلهم في الجاهليه بين باب باب تسويد الاكابر باب تسويد الاكابر تسويد سيادات بزرگی وجاهت و حفظ جایگاه مقام بزرگترا از دینه حکیم ابن قیس ابن عاصم میگوید پدرش اینچنین در مرگش وصیت میکنه پدرش جز کسانی که از اون چیزی که در اصابه میاره از صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم قیس ابن عاصم که در جاهلیت خمر را حرام کرده بود بعد از اون مسلمون میشه و میاد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره قیس ابن عاصم رضی الله عنه فرماید هذا سید اهل الوبر هذا سید و اهل الوبر عرب معمولا یا عرب ها در خیمه ها زندگی میکردن خیمه هاشون از پش بود پش خصوصا شطور یا گوسفند خیمه نشین بودن میگه این سید و آقای خیمه نشینانه قیس بن عاصم یعنی جایگاه داشت برای خودش نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم حکیم بود خب این حکیم و این کسی که شرف صحبت با رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته وصیتی میکنه ما باید وصیتش گوش بدیم چه وصیتی میکنه به فرزندانش اون وصیت مهمه برای ما هم حکیم فرزندش میگه پدرش این چنین گفته قیس بن عاصم رضی الله عنه اتقوا الله اول چیز توصیه به تقوا که رسول الله صلی الله علیه و در خطبه هاش داشتن اتقوا الله و سودوا اکبرکم اتقوا الله و سودوا یعنی بزرگانتون اونهایی باشن که سن و سالی ازشون رفته بزرگانتون باشن از لحاظ سنی بزرگان از لحاظ شرف و مقام بزرگان از لحاظ سن و سال باشن سودوا اکبرکم فان القوم اذا سودوا اکبرهم خلفوا اباهم اگر احترام و جایگاه بزرگترها حفظ شد اگر احترام و تقدیر بزرگترها حفظ شد در روایت دیگر اومده لم یزل ابیکم فیکم خلیفه یعنی همچنان به جای پدر یک کسی هست که بر سر شما باشه بزرگتری هست بی کس و کار نمیشید اگر بزرگتری رو بر سر خودتون گذاشتید همیشه بزرگتر داشته باشید بزرگتر اگر بر سر شما نباشه شیطان بر شما چیره میشه و اذا سود اصغرهم از بهم ذلك فی اکفائهم بر حذر داره اون رو میشماره از اینکه کوچکتر را آقای خودشون قرار بدن بزرگتر خودشون قرار بدن یک کسی کم سن ساله را آقای خودتون قرار ندید بزرگ خودتون قرار ندید چون سبب میشه اونها را تحقیر بکنه از رابهم از اونها ابجویی میکنه اونها را تحقیر میکنه یعنی اونهایی که هم کفء خودشان یا قویتر از خودشان تحقیر میکنه نمیخواد کسی بهتر از او باشه و اذا سودوا اصغرهم از بهم ذلك في اكفائهم این کار سبب میشه که اونهایی که کفن اونایی که قویان اونایی که از او بهترن برترن یا مساوی او هستن تحقیر بشن بزرگان حرمتشون شکسته میشه با این کار این کارو نکنید کوچکترا را بالا نیارید و این توصیه خود رسول الله صلی الله علیه و سلم علیکم بالاکابر به بزرگترا بچسبید و ما را برحذر میشه از اصاغر بچه سالها را بزرگ نکنید و این مشکل امته یکی از مشکل و مصیبت هایی که ما بهش دچار شدیم مثلا در این قرن یکی از اسباب تکفیر و خروج بر علیه حکام و فتنه هایی که شد همینه اشخاص کم سن و سال اومدن فتوا دادن در صورتی که علما بودن مثلا در عربستان بن باز ابن عثیمین بود و در شام آلبانی بود و در یمن مقبل بود ولی امثال سلمان عوده و سفر حوالی اومدن فتوا دادن بر علیه حکومتشون که بیان انقلاب بکنن مردم شورش بکنن شورشی بودن خارجی بودن فکر خارجی رو داشتن تکفیر میکردن و حتی همین الانش هم کسانی که الان به زندان افتادن و زندان شدن مثل سلیمان علوان مثل تریفی تریفی کم سن ساله به نسبت بزرگان علمایی که زندان مثل عبد محسن عباد مثل صالح الفوزان مثل غریمان مثل صدحان و دیگران از علمای بزرگی اکابری که هستن شما نگاه بکنید وقتی که از فوزان نقل میکنن فوزان گفته ولی وقتی که از طرفی نقل میکنن العالم المحدث الفقیه المبجل المجدد الفلان الفلان الفلان ده تا لقبم براش ردیف میکنن به نظر شما احترام و توقیر اون بزرگتره نگه داشته شده برعکس شده اون که کوچکتر احترام و تقدیر و تبجیل شده بزرگش کردن و اون کسی که بزرگ کوچکش کردن و اذا سودوا اصغرهم ازرا بهم ذلك في اكفهم قبل خب، این کوچتره رو بزرگش کردن عاقبتش چی شد علما همه درباری علما همه طاغوت کوچکتره سیادت بهش دادن جایگاه بهش دادن این سیادت و بزرگی سبب شد که بزرگترا را تحقیر بکنه این چیز وصیته و این توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم علیکم بالاکابر بچسید بزرگانتون ریش سفیداتون دیس شیبه المسلم ریش سفیداتون بزرگانتون توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از این صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم قیس بن عاصم و علیکم بالمال و اصطناع دنبال مال باشید مال دنیا و استناع اون مال یعنی درآمدزایی دنبال باشید کار کاسبی برای چی برای که محتاج نشید گدا نشید فقیر نشید فانه منبهه للكریم نباهت بزرگواریه نامواریه شرف برای یک شخص کسی که بی پول تو سری خوره تو سری خور نباشید نبیه باشید نباهت داشته باشید منبهتون للكريم ويستغنى به عن اللئيم اون کسی که خسیسه اون کسی که بخیله شما ازش بینیاز میشید و یستغنى به با اون مال شما بینیاز میشید از اون کسی که بخیله و ایاکم و مسئله الناس بر حذر باشید از سوال کردن از مردم یعنی دست درازی کردن و خواستن از مردم از مالشون بخواهید مال هر کسی براش ارزش داره احترام داره دست دراز نشید فانها من آخری کسب الرجل این آخرین چیزی هست که انسان به دست میاره یعنی آخرین چیز مال دیگرانه که به جیبش بیاد و انسان کاسبش بشه اصل بر اینه که چی انسان از زحمت خودش بخوره نه از زحمت دیگران اینها توصیه این صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم قیس بن عاصم هست بعد وصیت میکنه میگه و اذا مت فلا تنوحو اگر مردم نیاحه نکنید نوح خونه نکنید فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل رسول الله صلى الله عليه وسلم کسی نوع خونی نکرد و مت فتفنوني بأرض لا تشعر بدفني بكر بن وائل جاي هم مرا کردید بکر بن وائل اون قبیله بکر بن وائل ندونن که کجا رو دف کردید چون با آنها خصومت داشت فانی كنت اغافلهم في الجاهلیه چون نبردی که من با آنها داشتم بالاخره یک انتقام های بین من و آنها بود شاید مثلا بیان اون جسدمو بیرون بیارن و و الی آخر سبب بشه که شما خشکیم بشید بر اونها و اون جنگ ها دوباره زنده بشه خب پس این وصیت اهمیت امر به تقواس و اهمیت کسب و کاسبی و دوری از بدعت ها خصوصا نوح خونی و دیگر چیزهایی که رسم و رسوم ما مسلمان ها نبود و بر رسول الله صلی الله علیه صحابه هم انجام ندادن و حذر بودن از دشمنان اینها درس ها هست هرچند که درس بیش از اینه سبحانك الله بحمدك سبحان الله بحمده و صلی الله علی محمد و علی محمد